خب بسم الله الرحمن الرحیم المحسنات المعنویه ما دیروز در محسنات لفظی سه چیز خوندیم یکی جناس بود بعدش اقتباس بود و بعدش سجع بود الان میخونیم محسنات معنوی رو التوریه ابتدا توریه رو میاره قاعده هفتاد یکم میبین توریه رو توضیح میده که چی هست التوریه تو ان يذكر المتكلم لفظا مفردا له معنیانی قريب ظاهر غير مراد وبعيد خفي هو المراد میگه توریه این است که متکلم یک لفظ مفردی رو ذکر بکنه که دارای دو معنی اون لفظ مفرد یکی معناش معنای نزدیک هست ظاهریش معنای نزدیک و ظاهرش هست و دیگری معنای دور و پوشیدهش هست و منظور متکلم همون معنای چی هست؟ دوره بله مانند الامثله قال سراج الدين الوراق اصول ادیم وجهی ان اناس لقاء الموت عندهم الادیب ورب الشعر عندهم بغیض ولو وافا به لهم حبیب خب اگر در شعر دقت کنی میگه محفوظ میکنم چهره را از انسان هایی که لقای مرگ در نزد آنان ادیب هست و صاحب شعر در نزد آنها بغیز هست مردم نسبت به اون چی دارن؟ بغض دارن بله خب و رب و شعر اندهم بغیب صاحب شعر در نزانان چه هست؟ بغیزه ولو وافا بهی لهم حبیبو اگرچه که اون شعر رو حبیب گفته باشد <coughs> حبیب دو معنا داره یکی معنای همین محبوب از حب گرفته میشه یکی ما اسم انسانه با توجه به کلمه بغیز انسان فکر میکنه که پس اینجا حبیب معنای کدوم شده داره معنی قریبشمون دوسته حبه ولی میبینیم که نه اینجا منظور شاعر حبیب هست کی هست؟ اسمه بله اسم انسانه اسم انسانه و شاعره و کیه؟ متوجه شدی؟ پس این شد توریه یعنی یک کلمه دو معنا داره یکی معنای نزدیک و یک دیگری معنای دور و اینجا هم منظور چیه؟ معنای دور شد این حبیب ابن اوسه این کس این منظورش اینجا حبیب ابن اوسه نه اینا اینا یک چی دارن گن علی رضی الله عنه میگن که اونا دیگه چی میگن می دروغ نه اون چیز دیگه است بریم جلوتر وقال نصير الدين الحمامي أبيات شعرك كالقصور ولا قصور بها يعوق ومن العجائب لفظها حر ومعناها رقيق آه چقدر قشنگ میگه ابیات شعر تو مانند قصر هاست کاخ هاست و کاخ نمیتونه مانع از اون باشه یعوقو بها یعوقو ببین داره چقدر قشنگ میگه میگه ابیات شعر که قصوری ابیات شعر تو مانند خاص ولا قصور بها یعوقو میگه قصرها نمیتونه مانع بشه از درک زیبایی ابیات شعر تو بعدش میگه و من العجائب لفظها حر و معناها رقیق عجایب اینه که لفظش حر هست و معناش رقیق هست حالا رقیق دو معنی داره به معنی برده در عربی و به معنی نرم و لطیف اینجا همون معنای دومه به معنای نرم و لطیف متوجه شدی اینو؟ فقط همین رقیق محلی شوهی بله اونجا حبیب بود اینجا رقیق این طوریه بهش میگن لفظ مفرد به معنای مختلفی داره بله بریم شاهد سومی وقال الشاب الظریف تبسم ثغر اللوز عن طيب نشره وأقبل في حسن يجل عن الوصف هلمو إليه بين قصف ولذة فإن غصون الزهر تصلح للقصف میگه لبخند زد دندانهای جلوئی بادام با بوی خوشش و روی کرد در زیبایی که فراتر از وصف است جلیلتر از هلمو الیه بین قصف و لذت بشتابید به سمتش با شکستن و لذت بردن داره با آدامون میگه فان غصون الزهر تصلح للقصف همانا شاخه های گل صلاحیت شکستن رو داره صلاحیت بازی کردن رو داره قصف دو معنا داره یک به معنای شکستن دو به معنای بازی کردن شوخی کردن لعب کردن که اینجا معنی همون دور که همون بازی کردن و شوخی کردنه فإن غصون الزهر تصلح للقصف همان شاخه های گل صلاحیت چی رو داره؟ بله چقدر اینجا قشنگ توریه رو آورده بود با امثال زیبایی خب محسن دیگه معنوی تباق هست چه هست؟ الامثله قال تحسبهم وتحسبهم و هم رقود ها اول قاعده رو بخونیم قاعده 72 الطباق الجمع بين و زدیه في الكلام تباق یعنی جمع کردن بین یک چیز و ضد آن در کلام شو یه چیز رو میاری و شو در جمله و هو نوعان این تباق خودش بر دو یک طباق الایجاب بهش میگن طباق ایجاب و هو ما لم یختلف فیه زدان ایجابا و سلبا طباق ایجاب اونیه که اون دو تا زد اللحاظ ایجاب و سلب مثبت و منفی با هم دیگه فرق ندارن مثل شب و روز آه؟ اما اگر بگیم میرود و نمیرود این از طباق ایجاب نیست اما شب و روز اللحاظ سلب و ایجاب با هم دیگه فرق ندارد پس طباق ایجاب اونیه که دو تا زد با هم دیگه لحاظ ایجاب و سلب فرق نداره مانند شب و روز ایسادان و نشستن بله سرخ و سفید اما طباق و سلب طباق سلب کدومه هو مختلف فیه زدان ایجابا و سلبا اونه که دو زد لحاظ ایجاب و سلب با هم دیگه دارن فرق دارن مثل این که میگیم میترسد و خب در امثله خیلی واضح توضیح داده قال تعالی و تحسبهم ایقاظا و هم رقود ببین ایقاظ و رقود یکی بیدار بودن یکی چی؟ خواب و بیداری این از نوع اتباق ایجابه ها؟ چون این, این دوتا لحاظ سلب و ایجاب فرقی نداره یا مثال بعدی وقال صلی الله علیه وسلم خیر المال عین ساهره لعین نائمه ساهره و نائمه خواب و بیدار و خواب اما امثله گروه بعدی و قال تعالی یستخفون من الناس ولا يستخفون من الله از مردم میترسند و از الله این از نوع چیه طباق سلبه بله و قال السموال وننكر ان شئنا على الناس قولهم ولا ينكرون القول حين نقول میگه اگر ما بخواهیم سخن مردم رو بر مردم انکار میکنیم ولی موقعی که ما حرف میزنیم اونا حرف ما رو انکار نمیکنن خب پس ننکرو و لا ینکرون اینجا طباق چی هست؟ سلب هست و بحث سا این بحثای چی ساده هم دیگه ولی این کامل نیارده کتاب خب اما المقابله چه هست؟ که خودش شیخ مقابلش همه بودن مثل خواب و بیداری سیاه و سفید روز و شب تو ان یعطا بمعنیین او اکثر مقابله دیگه چه هست؟ میگه مقابله این است که شما دو معنا یا بیشتر از دو معنا میاری ثم یعطا بما یقابل ذلك على ترتیبی. سپس کلامی رو میاری که در مقابل اون معنای قبلیه در مقابل اون معنای چیه؟ به ترتیب حالا دقت کن در امثله قال صلى الله عليه و سلم للانصار پیغمبر خدا به انصار گفت انکم لتکثرون عند الفزع وتقلون عند التمع به هنگام پریشانی شما زیاد میشید ولی به هنگام طمع کردن کم اینجا لتکفرون عند الفزع و تقلون عند التمع این در مقابل چه قرار گرفت بله و قال خب دو معنی را آورده درسته پس میاره با اون چیزی که مقابل این داره با ترکیب یعنی چطور که در اینجا چطور تدبیر شده خب در, در ابتدای جمله چی را آورده بود کسرت تو آورده بود و در آخرش مقابلش کرده بود با چی خب دو معنی را که آورده اینجا دو معنی چیه دو صفت از انصار نه آورده بود یکی کسرت یکی فضا خب. بعد از اون این دو صفت و با دو صفت دیگه در مقابلشون آورده بود قلت و تمخ و مقابلا میکند این میگه برچی ترتیب این تخیلونا اینجا تمام آره دیگه تخیلونا در تکثیرونا تمام در فضا دیگه بله تکثیرونا کثرت و فضا قلت و تمام دیگه و ترتیب در مقابل بله, بله. وقال خالد بن صفوان يصف رجلا خالد بن صفوان که مردی رو وصف میکنه اینجوری میگه میگه ليس له صديق في السر ولا عدو في العلانيه اینجا صدیق و سر در مقابلش اومده چه؟ عدو و علانیه وقال بعض الخلفاء خلیفه گفته است من اقعدته نکایت لعامی اقامته اعانت الکرامی هر کس که او را به زمین بنشاند جراحت انسان فرومایند فرو های پست بالا میبرد او را کمک کردن انسانهای بزرگوار خب اینجا هم به همین شکله نکایت اللعام و اعانت و وقال عبد الملك بن مروان ما حمدت نفسي على محبوب ابتدأته بعجز ولا لمتها على مكروه ابتدأته بحزم بله اگه در این مثال دقت کنی باز هم در مقابل محبوبی که ابتدأته بعجز و مکروهی که ابتدأته به حزن در مقابلش آورده میگه من میگه من ستایش نکردم خودم را بر اون کار خوبی که اون کار خوب رو از روی عجز شروع کرده باشم این یعنی اون کاری رو که من از روی عجز شروع کرده باشم درسته که کار درستیه ولی من خودم رو ستایش نکردم چرا؟ چون از روی عجز بوده و ولا لمتها على مکروه ابتدعته به و سرزنش نکردم نفس خودم را بر کار ناپسندی که اون کار ناپسند رو من از روی دوراندیشی از روی تصمیم شروع کرده بودم آه؟ این لا معناشه الان به بله یعنی و سرزنش نکردم نفس خودم را بر کار ناپسندی که اون کار ناپسند رو از روی دوراندیشی شروع کرده بودم بله میگه درست سرانجام خوبی نداشت ولی از اون جایی که از روی دوراندیشی بوده خودم و سرزنش نکردم اما اون کار درست کار خوبی بوده ولی از اون از, آن جایی که از روی عجز شروعش کردم خودم و ستایش نکردم خب پس این دیگه مقابله در این کاملا واضحه تا همینجای کار امروز کافی است